ni umwanya w'ikiganiro gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije rero mugira icyo mushikirije ku makuru mwakurikiye yace kuri radiyo isanganiro amakuru yaciye kuri radiyo isanganiro nayo akaba ari menshi mu burimyi mu magara y'abantu mu butungane mu ndero hagati y'akazi na muntu mu bisata byose bitandukanye nuko rero gira icyo ushikirije mu gihe cy'umushikirije ku makuru mwakurikiye yece kuri radiyo isanganiro ariko hari abahora bizanira andi makuru aba ataciye hano mudutunge kuko twumviriza amakuru mwakuye hano kuri radiyo isanganiro iganiro cy'uno munsi gira icyo ushikirije muteramana na jean marie mayonga nukorera rero ikaze telefone twanyu muhagarare neza dushobore kumvikana kuko murazi ko hari igihe ibirere usanga bigorana nuko mwese rero murahawe ikaze mu gice mushikirije ku makuru mwakurikiye ace kuri radiyo isanganiro kiwanja kiwanja haca ni supply mu byanja ariko rero nkuko namaze kwibabwira amakuru twashikirije ndashobora kwibutsa amwe amwe twarabwiye n'amagara y'abantu umuhinga w'imiti ngo kugira uwo muhinga ari kimwe mu bya kugira urudandarizo bw'imiti bita amafarumasi bukora ubwisunze amategeko bamwe mu banyagihugu mu ntara kirundo bafite imanza zitarashigwa mu ngiro basaba ibyo gutunganizwa na sentare mu kubaronsa amatongo yabo batsindiye kuko ariyo ngo atunze imiryango ibyo nabyo mwarabyumvise aho bari kubabishikiriza abajejwe igisata cy'ubutungane bari mu rugendo aho mu ntara ya kirundo mu bijyanye n'ibidukikije mwarakurikiye amakuru avuga ko mu kwezi kw'indwi hagiye gushyirwaho uburimbi busanzwe bwerekana uburinganire eh, bwo gukingisha amacimeza rya kibira uburimbi muzoshingwa mu buryo bwa kijambere hamwe atawuzosubira kujya kugira ibyo yigombera muri icyo kibira kuko benshi ngo hari abaje gukoreraho ibikorwa by'uburimyi ngayo amwamwe rero makuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro n'ayandi menshi mwashoboye gukurikirana ajyanye n'ibyo gukingira ibidukikije n'ibijyanye n'ubudandaji n'ibindi byinshi nuko rero mwahawe ikaze mugire icyo muyashikirije ko ayo mwashoboye gukurikira eh, hanyuma nkavuga ati uh, ni byiza cyane rwose ko hoba twarabonye ibinyegezwa uh, byari bihasanzwe tutari tuzi hmm. ndabumva duka ku ijambo yego eh, nkaca mvuga ati eh, nyine uh, hariho yaravuze yuko ari indongozi yavuze yuko yabesha abarundi ata ubwo butari butahari hmm. rero nkaca mvuga ati mbega iyo ndongozi uh, turakeneye kuyimenya ubwa mbere bwo mm-hmm. uwo muntu adakuvuguruza uh, se barundi ariwe nomero ya mbere mu gihugu cy'u Burundi mm-hmm. ariwe twashize imbere mm-hmm. wadutware eh, rero kandi ni ukuri turakeneye kumumenya uwo muntu uwo ari we mbere byarigeze kuba nyine aravuga ati hari indongozi yavuze ngo igitoro ntikize hagira abamakudetsi habiki iyo ndongozi ntitwayimenya rero mu bisanzwe tuba dukwiye kubamenya nk'abo ejo cyangwa hirya y'ejo ashobora kuba ari mu mugambi kanaka uri ku butegetsi gutyo ejo agaca yirukira mu wundi ugasanga yitoje mu bashinga amateka abanyagihugu baramutoye kandi mm. bakamutora kumbe tutazi yuko ari umuntu nk'uyu adakunda igihugu mm, feridina muri icyo gihe yego ndabumva mu gihe ababa babishikirije baba bashotse badudurira ko kumbure nukanza mugatenye mukarindira kuko kumbure haba izindi mpamvu ariko byavuzwe mu uko hanyuma ibisigaye turindire ibizoba bizokurikira kuko ni wacu uvuga uti ngurabishaka ubwo nyene urumva kumbure nabo batarenze babivuga haba hariho kumbure ibyo bakiri kwaratohoza mumenyesha makuru mm. jewe nagira ndakubwire yuko mu majambo avunaguye fata abana b'iwawe cyangwa muvukana nka batanu mm. umubyeyi akavuga ati bane banje jewe ndagiye ndagiye kubasumira mm-hmm. kandi ndabizanye mm-hmm. hama wabishikana umwana umwe agaca mm. sibyo ndabihe muri iyo mvugo mm. muri iyo ntumbero agaca avuga ati eh, ega yababeshya nateye mhm hama wewe kandi ubona ko wabizanye nyine hama eh, ikindi naco natangaruka eh, kuri binya z'ingwara yateye mhm. umusiranganje yavuze ati oh, abantu gukorana ko mm. oh, kandi baze barakaraba mhm. jewe rero niba ariko arumviza zisanganiye ikintu nanjye nosaba ababijejwe mm. niba amazi nareke kuzaracika bakwiza amazi hose ahantu atari mhm. yemwe ni ukuri iyo ngwara kabisa izohava itugirira nabi cyane rwose hama ikindi nacyo novuga kuri iby'ibiciro ibiciro hmm. je novuga yuko harimo abandi bantu ntibaze yuko bishingira ibiciro apare ya leta hmm. none wombwira gute ko ushobora kugenda ugasanga ikiyeru ku bihumbi bitatu bitatu n'amajana atanu ugasanga iyi baji ku bihumbi bibiri n'amajana kandi tuzi igiciro leta yaba yarashinze hmm. jene usaba yuko mu gihe biba byabuze mhm. turabona ko byabuze byasuye gukena kandi barabidugije nk'ibyo by'ibinyobwa hmm. rero ni ukuri nosaba yuko ababijejwe nka barawudu bagerageza gukora ibinyobwa bikwiye abantu bagira urwitwazo kubera ko buriya umuguzi niwe aheza akahombera cyane rwose kandi akavuga yuko agateka kiwe kaba gahungabanye mu bijyanye n'ubutunzi butunze umuryango ego hama ikindi nacyo ni ukuri ibintu by'abamenyeshamakuru usanga hagati no hagati batorezwa bari ku muga wabo ni ukuri birakwiye guhagarara umukuru w'igihugu yaravuze ati amaradiyo yonyine niyo karara umuganda ntibacura reka iminsi abakuru bitangaza imigambi y'imigambwe yanyu kugira ngo abanyagihugu bamenye imigambi y'iyo migambwe rero kujya hatowe igihano nuvuga yuko kizocibwa amande umumenyesha amakuru azoba yigenjeje nabi ariko umwuga wiwe agakora ibishanye n'umwuga wiwe mhm. eh, bishobora kuba bidaboneka mu bitaro bya leta ariko bikaboneka mu bitaro by'abigenga Mm. Eh, twebwe rero nk'abenegihugu bato bato nk'iyo turi ko turabirondera iyo baturumbitse kurondera ibyo byuma biratugora cyane cyane kubera biba biri ku bapirive mm-hmm. ndabumva ndabumva eh, karaba mu dutera akamo kugira ngo eh, nk'ubushikiranganje bujejwe iby'amagara y'abantu bukagira akigora kugira ngo natwe tubironke muri ibyo bitaro bya leta na cyane cyane ko umuntu ashobora kuba eh, biba bizimbutse gusumba uko twabirondera ku bapirive mm. kugira ngo natwe tworoherwe nta yego urakoze singira nkabo ntiturabashimiye twizere ko umushinganje babyumvise kumbure bazoraba icyo kugwa radiyo isanganiro bwicushikirije undi munywanyi alo tubona twakira abanywanyi twizere yuko muri kumara dukurikira muherereye muze muraba neza ubu telefone zanyu eh, kuko hari igihe usanga ikirere kitari ko kirabyorosha ariko mukara ko neza kugira ngo tuganire icyumviro cyanyu gishobore kumvikana Albert Nduwayo turashari kumwe mu bw'ivyuma ikiganiro kiremeshejwe na Jean Marie Mayonga n'ubunyetwanda twakira abanywanyi aho muherereye mu ntara z'igihugu zitandukanye kiriya interineti yikwega twese kirakuraba amasanamu atabona neza kuri internet interineti twese kirakumara amasaha urindiriye ko odiyo watsapu yuguruka twese mbega muri bubiki Mm. bujya bumvirije kuva kera ariko sinabatahura aho nyine tuvuze interineti isigaye inyaruka cyane eh. ariko ntuca wumva ibyo tuvuze reka namba yo nimba udakoresha umuhora wa ikonete cyangwa ntukoreshe interineti yayo uriko urahomba cyane ekoneti umuhora wagutse yongereje umuvuduko wa interineti fyonda akanyenyeri ijana na mirongo itanu akadirisha ugura uduseke dutandukanye gutyo uheze wikoreshereze interineti iteye igomwe burundi igihugu canje ekoneti umuhora wanje niho turi kabyaba yakayobera abahinga mm. kubera ko uriko uraraba ukuntu imiduga itonda ibarabara igitoro kikabura kandi ntitugire turonka umuco wo kuvuga ati w'ababijejwe mhm. rero bavunaguye nk'uko uwa pariseme yavuze ati umuyobozi wa pariseme yavuze ati ni ukuri leta ntirabe ikintu yokora cyihuta barakwiye gukora abo byega bose ni ukuvuga yuko abo byega bose babona abahinga mhm. bakabyicarira bakabona bati nyabona twebwe dufite ikibazo iki nimba ari amahera y'amadovide akenye nimba ari iki reka turabe nyine tupfa dufata ideni hmm. hanyuma ideni rizokwishyurwa mu buryo ubu bumeze uko kugira ngo turabe yuko ibitoro byoboneka mhm. kubera buriya ibitoro iyo bibuze buriya ntibikora kubiyunguruza gusa bikora ku biciro byose byerekeye iby'ubuzima bw'igihugu by'ibiribwa ibinyobwa ibiki byose wiyunguruza ugaca usanga agateke kaduze uko yahora aduga siko aduze ugasanga amagendo ziragwiriye eh, rero nico mbona bakwiye kubwira bakaraba nk'ujyanye uwo muri kenya yagize ati jengira ntora abo tutavuga rumwe bose ndabashire muri leta turabe umuti wotogwa igihugu ku nyungu z'igihugu ndakumva duga ku ijambo eh, rero nabo barakwiye kuraba bakaraba abahinga ntepana kuraba yuko iki igikorwa cyo kubambe si kiraba ngo ni umugambi uri ku butegetsi w'iki ni kiraba abarundi bose mhm. uwo bibona wese inyishu yoshobora kuboneka nicyo mvuze ko bakwiye kugerageza bakicara hamwe mhm. yego nicyo gikwiye yego twizere umva abijejwe babyumvise ndibaza ko nabo nyine bariko baravyiga kugira ngo bitunganywe neza eh, ariko urazi ibintu byose birigwa hanyuma bigatorerwa inyishu radiyo isanganiro ntikunda kuvuga ati nta misumba ingimba yego radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ine n'indwi ikiganiro ni igira icyo twakira abanywanyi aho muherereye muratubwira uko mwakira amakuru yaciye kuri radiyo isanganiro amakuru yavuzwe muri bya politike amakuru yavuzwe mu by'ubutunzi tungane imibano nk'uko yaje kubisaba ngira ngo arabyumvise ko yabibasabye ati bagerageze baze izo manza zive mu nzira alo nuko evode yari kuravuga ibijyanye n'iby'ubutungane n'agatelefone ke gaciye kagira nuko ni nawe rero aciye asozera kino kiganiro cyacu cy'uno munsi gice ushikirije